บุ๊กทู สิบสามทรีสปัตสมิตกิจกรรม ดาร์บีบัส มาท่าทำอะไร คัวดาร์มาร์ตาเธอทำงานในสำนักงาน วิญญาณสตราดาบิโรยาเธอทำงานด้วยคอมพิวเตอร์วิญญาณสตราดาเปียดาโตรรมาท่าอยู่ที่ไหนคูร์อิร์มาร์ตาที่โรงหนังคีโนเธอกำลังดูหนังวิญญาณสกัตัสฟิลโม ปีเตอร์ทำอะไรคูดาระเปเตอริสเขากำลังศึกษาที่มหาวิทยาลัย วิงช์สตูเดย์อุนิเวอร์ซิตาเตเขากำลังเรียนภาษา วิงช์สตูเดย์วาลูดัสปีเตอร์อยู่ไหนคูด์อิร์เปเตอริส ที่ร้านกาแฟคาเฟ่น i c าเขากำลังดื่มกาแฟว v ช์เจอร์คาเฟยูพวกเขาชอบไปไหนค u รปวิง i า a b p r ā t ีตไปดูคอนเสิร์ตอุสคอนเสิร์ตพวกเขาชอบฟังดนตรี Viņi labprāt klausās mūziku. พวกเขาไม่ชอบไปไหน Kurp viņi iet nelabprāt? ไปดิสโก้ Uz diskotēku. พวกเขาไม่ชอบเต้นรำ Viņi dejo nelabprāt.